child เกิดขึ้น然后让自己陷入到痛苦之中พอความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็สอบสายการความทุกข์มาแา่ที่มากคนอื่นก็ทำให้เรา本来什么都没有，本来没有什么事，没事也要找点事情来。สิ่งอื่นทำให้เราเห็นปุ๊บ มองไม่เห็นตัวที่เกิดขึ้น找来以后啊，就在里面啊，苦的不得了。ความสับสนวุ่นวายในสิ่งนี้เป็นบ่อเกิดแห่งองค์สังองค์สุเดชจพรมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรา ว่ามนุษย์เราเองเป็นผู้สร้างบ่วงร้อยละตัวเองเอาไว้ แล้วก็บอกตะโกนให้คนอื่นก็บอกว่าช่วยแก้ให้หน่อยช่วยแก้ให้หน่อย念头自己找来的事情不停的。 去找答案。找不到答案，还要大声喊，谁都可以来救救我，快来吧，谁都可以。คนพออื่นก็พอคนอื่นแก้ให้ก็พอดีดีได้ แต่ว่าเมื่อคนอื่นเขาไม่แก้ เขาบอกว่าทุกอันนี้เกิดมาจากไหนสุขอันนี้เกิดมาจากไหนใครเป็นคนบันดาลให้ 那我们的เราลองเราลองมาสังเกต สามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ย คนทุกคนเกิดมามีการมีใจ แต่ว่าเราใช้ใจของเราไปทำอะไรบ้าง 我们现在来回忆一下，啊，过去啊这四天，啊，那么我们每天是如何运用我们的身和心啊来知道自己的？大家回忆一下。ใช้ใจพาไปสู่เป็นทุกข์กับสิ่งข้างหลังทั้งห่วงตื่นขึ้นเพราะฉะนั้นพอเรา มองผ่านการเคลื่อนไหวของกาย เอากายเป็นฐาน เอากายเป็นที่ตั้งกายจะนำ เริ่มต้นของชีวิตเพราะจุดนี้ใกล้เกิดไปมนุษย์เราเลยมองข้ามองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสอบแสวงหาวิธีการในการที่จะเรียนรู้กสิ่งต่างๆแต่ว่าทำทุกสิ่งทุกอย่าง ที่นั้นที่ยุคนั้นสมัยนั้นเขาทำกันผ่านมาทุก ทุกขั้นตอน ผ่านมาทุกกระบวนภาคแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะบรรลุในสิ่งที่ต้องการได้就是这样啊，做了之后不停的知道，我跟他叫做把迷变成知道，把苦变成知道，啊，把所有的贪嗔 不知道这个东西，佛陀几千年前已经告诉大家了。可是我们在其他的东西上浪费了太久的时间。现在，วิธีการก็ไม่สำคัญ，การโผวิธีการไม่สำคัญใช่ไหม？เพราะวิธีการการ 在这条啊离苦解脱的路上啊，有两点最最重要。一就是方法，你用功的方法；二呢啊就是善知识。 你要有啊，给你指出正路的这么一位老师。นั้นการการศึกษา การสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ ถ้าผู้รู้กล่าวว่าเมื่อเราปฏิบัติได้ถูกต้องผลที่ได้รับ ก็เกิดความสงบ 那么我们在悟空的过程中啊，不断的知道，不断的觉知，啊，不断的看到自己的身，不断的看到自己的念头。那么从中，我们从自身的亲身的体验中就能够。 ในท่าทางของความสงบเปลี่ยนจากการเปลี่ยนกลับมาเป็นการเคลื่อนไหวทุกคนเคลื่อนไหวเป็นเป็นทุกคนเคลื่อนไหวมาป็นกำลังแต่ไม่เคยมีใครเข้ามองว่าการเคลื่อนไหวด้วยสติสัมปชัญญะกระบวนการการเคลื่อนไหวเราไม่เคยสังเกต 安静、宁静中跳出来，清楚的看到一切啊，世出世间一切的事实真相到底是什么？OK，龙眼，没错。 些东西不放弃，只是轻松的去知道觉知，因为我们能知道，但能觉知的到。 ดึงคนออกจากความสงบที่เคยทำมาก่อนนั่นนานช่วนานนานีมาแล้วให้คนออกจากสิ่งมาจากแก้สิ่งที่เราแต่ว่ามนุษย์เราก็ยังจัอะไรอารมณ์ของความรู้สึกหรือความสงบนั้นลักษณะั้นโดยที่เข้าใจว่าความสงบคือการนิ่งๆเฉยๆไม่มีการเคลื่อนไหวไปทั้งหมดเหมือนเรา 为什么？呢？ 学习研究，或者说他们已经拥有啊，作者这个词是经有很厉害的功夫啊，在我们讲的所谓的禅定的部分啊，那悉达多王子呢去找他啊，跟他们学，用了很多时间，甚至比他的老师还棒，但是为什么啊不是？ 我们不要啊在这浪费时间在茶杯上啊，我们直接来修智慧，我们清楚的看到整个身心的变化，我们清楚的认识啊整个宇宙间一切。 But at night, Be 原本清净自在光明心啊，永远啊就在我们。 คงใช้เวลาเราสองคนเองก็ขอให้